akiwahusia masahaba zake uchamungu mara kadhaa bali hata katika wasia aliyoombwa autoe pale alipotoa mawaidha yaliyowaingia watu katika nafsi zao wakamwambia tuusie mtume akasema usikum bitaqwallahi azza wa jalla ayuha nas katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia visa mbalimbali ametutajia visa vya manabii ametutajia visa vya wajawema ametutajia visa vya watu waovu visa vyenye faida na ili tupate mazingatio sisi katika visa hivyo akasema katika Qur'ani katika suratu Yusuf aya ya mwisho kabisa laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, kwa hakika katika visa vyao hao manabii kuna mazingatio kwa watu wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, hizo hazikuwa hadithi za uzushi, wala hayakuwa maneno ya kutunga kama wanavyoandika watu vitabu vya kutunga, au wakataja historia za uongo kama zilivyoandikwa historia nyingi humu katika nchi zetu historia ya miaka mia nyuma na miaka mia mbili uongo mwingi kabisa wala haikuwa hivyo Allah anasema ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi lakini ni kusadikisha yaliyokuwa kabla yake wa tafsila kulli shay na ufafanuzi wa kila kitu وهدى ورahmatan liqaumi yu'minun na ni uongofu na ni rehma kwa kaumu yenye kuamini miongoni mwa visa vilivyotajwa katika Qur'ani ni kisa cha Nabii Musa alayhi salam faqad dhakara Allahu سبحانه وتعالى هذه القصة في مواضع كثيرة مبسوطة تارة ومختصرة تارة Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja kisa cha nabii Musa katika sehemu nyingi katika Qur'ani sehemu nyingine akikizungumza kwa urefu na sehemu nyingine akikizungumza kwa ufupi na katika visa vyenye mazingatio makubwa sana ni kisa cha nabii Musa alayhi salam kusaliwa kwake kunyonyeshwa kwake kulelewa kwake katika nyumba ya Firaun kukua kwake kuondoka kwake katika nchi ya Misri safari yake ya Madian kupata mke kule na kuoa kufanya kazi kisha kurejea kwake kutoka Madian kuja katika nchi ya Misri kupewa utume kwake kuja kukutana tena na Firaun kukutana na wachawi maisha yake na wana wa Israeli ushindi wake dhidi ya Firaun kisa chake na, na nabii Khidir kisa chake na watu wa ng'ombe haya yote ni katika mambo makubwa kabisa yenye mazingatio ambayo wala hatuwezi kuyataja tukayamaliza si hutuba moja wala mbili wala tatu wala tano wala kumi yametajwa katika Qur'ani kwa wingi mkiisoma Qur'ani mnapata mazingatio humu mimi nataka kuwakumbusha vitu vichache katika kisa cha nabii huyu Musa alayhi salam Nabii Musa alizaliwa katika kipindi ambacho Firaun la'natullahi alayhi alitoa amri ya kuuawa kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kutoka kwa wana wa Israeli, kwa sababu alipata taarifa ya kwamba atazaliwa kutoka kwa wana wa Israeli mtoto atakayekuwa mtume na ndiye atakayekuja kuuangusha ufalme wake. Akatoa amri hiyo na ikawa inatekelezwa amri hiyo. Katika Suratul Qasas Allah anasema نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah anamwambia mtume Muhammad tunakusomea sisi wewe Muhammad habari za Musa na Firaun kwa haki hakuna longolongo wala hakuna mambo ya uzushi kila kilichotajwa ni haki tupu kwa watu wenye kuamini inna firauna ala fil ardh hakika firaun alitakabbar katika ardhi wajaala ahlaha shia na akawafanya wananchi wa nchi yake akawagawanya makundi makundi ili aweze kuwatawala kwa sababu wagawanye uwatawale yastadhifu ta'ifatan minhum akilidhoofisha kundi miongoni mwao yudhabihu abnaahum akiwachinja watoto wao wa kiume wayastahi nisaahu na akiwaacha hai watoto wao wa kike innahu kana min almufsidin kwa hakika huyu firaun alikuwa ni katika watu wa mafisadi wakubwa kabisa wanuridu an namunna ala alladhina studhifu fil ardh tukataka sisi kuwaneemesha wale waliodhoofishwa katika ardhi wanajaalahum aimma na sisi tukataka kuwafanya wao kuwa ndio viongozi wanajaalahumul alwarithin na tukataka kuwafanya wao kuwa ndio warithi wanumakkina lahum fil ardh na tukataka kuwamakinisha katika ardhi kuwapa nguvu wanuria firauna na ili tumuoneshe kupitia wao firaun wa haman tumuoneshe pia haman wa junudahuma na askari wao waliokuwa wengi kabisa kwa sababu firauna alikuwa na askari wengi wa firauna dhil autaji wewe ukitaka kuwatawala watu vizuri tengeneza jeshi alikuwa na askari wengi tutataka kumuonesha firaun haman na majeshi yao makanu yahdharun yale waliokuwa wakihadhari nabii Musa kazaliwa mama yake akapewa wahi mnyonyeshe ukihofia basi mtie kwenye sanduku mtie kwenye maji mto mwache ni ngumu lakini ni mu'mina akatekeleza amri hiyo Allah anasema wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'i fa idha khifti alayhi faalqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا inna firauna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in tukampa wahi mama yake Musa mnyonyeshe mwanao lakini ukihofia basi mtie katika maji wala takhafi wala tahzani usihofie wala usihuzunike inna raduhu ilaiki huyo mtoto wako tutamrejesha kwako wajailuhu min almursalin na tutamfanya miongoni mwa mitume akafanya hivyo Allah asema faltaqatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana sanduku likatembea mpaka karibu na nyumba ya firaun Allah asema wakamuokota watu wa firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana mwisho ajekuwa adui yao na atakaeleta huzuni kwao inna firauna wa hamana wa kanu khati'in, kwa hakika Firaun na Haman na askari wao walikuwa katika makosa makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia mtoto yule alipopokewa katika ile nyumba, akaweka mapenzi kwa mke wa Firaun, alikuwa ni mwanamke mwema. Kasema huyu msimuue, huenda akatufaa au ndio tukamfanya kuwa ni mtoto wetu haya mwanamke katika nyumba ana nguvu wakati mwingine ikabidi alelewe kila ziwa la mnyonyeshaji linaloletwa halitaki وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون kila akiletwa mwanamke wa kunyonyesha hataki bwana dada yake Musa akawaambia niwajulishe katika nyumba ambayo watamnyonyesha huyu kwa ajili yenu. Mtoto alia, sasa sio kumuua tena, ni kutafuta kuhifadhi afya yake. kubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mkubwa huyu, badala ya kutoa amri ya kuua, atafuta watu wa kuja kumnyonyesha huyu kijana, hajui Allah sema faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون tukamrejesha kwa mama yake ili mama yake afahamu kwamba ahadi ya Allah ni ya hakika wala asihuzunike lakini watu wengi hawajui kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ahadi ya haki nafsi ikatulia kama mwanangu hakuuawa yuko katika hifadhi Nabii Musa akakuwa pale, akala chakula cha Firaun, akavaa mavazi ya Firaun, akatukuka kwa utukufu wa Firaun na ukubwa wake, akawa mkubwa, akafanya aliyoyafanya, akakimbia Misri, akaenda sehemu za Madian, akapata mke, akaoa, akafanya kazi takriban miaka kumi, akarejea na mke wake, akapewa utume akaja kwa Firaun kumfikishia ujumbe. Kafika kwa Firaun, ujumbe wa kwanza anamwambia kwamba mimi bwana nimetumwa na Mola wa viumbe vyote. Firauni ni kibri, anamwambia awalam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin, hivi hatukukulea wewe hapa kwa kijana mdogo tukakulea hapa na umekaa kwetu sisi miaka yote ukafanya uliyoyafanya ukaondoka wewe ukawa ni katika wenye kupinga shukurani hukuwa na shukurani wewe leo umekuwa ni mtume kama mimi nimefanya yale kimakosa nikawakimbia lakini nimetubia kwa Mola wangu Mola wangu amenipa utume nije nikuambie wewe kwamba yeye ndiyo Mola anastahili kuabudiwa na uwaache wana wa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 kwenye hii nchi chawi huyu wakaja wachawi na uchawi wao Ka, Musa akawa akawaambia anzeni kutupa. Wakamuuliza tuanze sisi au nyinyi au, au wewe? Kaambia anzeni nyinyi. Wakatupa uchawi wao. Faaujasa fi nafsihi khifatan Musa, Musa akapata hofu katika nafsi yake. Qulna la takhaf, tukamwambia usiogope, innaka anta al-a'la, wewe leo ndio mshindi. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau kirusha hicho kilichokuwa mkononi mwako mwa kulia, kitavimeza vyote walivyovitengeneza. Innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahiru haithu ata. Haya waliyotengeneza ni vitimbi tu vya wachawi, wamekuja na kamba wakawaroga watu. Uchawi upo wana lakini mchawi hawezi kushinda. Musa akaangusha fimbo yake ikavimeza vijoka vyote vile, wala haikufura. Kisha akaishika akasema, mna uchawi mwingine wamemalizikiwa hawana uchawi. Wachawi wakasujudu wakasema, amanna birabbi Haruna wa Musa, sisi tumemwamini mola wa Harun na mola wa Musa. Huyu si mchawi kama sisi, huyu ana jambo, huyu ni mtume na huyu ni muujiza. Tumeshindwa sisi. Hadharani katika siku ya sikukuu, maana waliambizana kule موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى firaun kafedheheka wachawi walipoona ukweli wakasujudu qala amantum lahu qabla an adhana lakum in hadha lakabirukum alladhi allamakum as-sihr hivi mnamwamini kabla mimi sijakupeni amri na idhni eti kuamini mpaka yeye Firaun ndio watu idhni huyu ndiyo mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi huyu mimi nitakukateni miguu yenu na mikono yenu kwa tofauti kata mkono wa kulia na kata mguu wa kushoto wala usallibannakum fi judhu'in nakhl na nitakusulubuni nyinyi katika vigogo vya mtende wala taalamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa na mtajua nyinyi leo hii nani katika sisi mwenye adhabu kali na adhabu yenye kuendelea hamna adhabu nyinyi ni wachawi tumewaleta hapa mmepanga mpango aona ni mpango maskini wachai wakamwambia bwana sisi bwana tumemwamini huyu na tumemwamini Mola wake lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati walladhi fatarana faqud ma anta qadh inma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya sisi tushaamini bwana hukumu unachotaka kuhukumu bwana wewe utahukumu hapa katika maisha ya duniani tu na si marefu haya lakini huko kwa Allah sisi ndio tunakokuhitaji huko aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون نقزانه katika iman kisa cha nabii Musa na Firaun ni kisa kirefu sana na najua tunakisoma katika Qur'ani tunakisoma katika vitabu tunasomewa habari zake na mashekhe na waalimu na maustadhi alhamdulillah mimi nataka kuwatajia baadhi ya faida au mazingatio tunayoyapata kwa sababu katika kisa cha Musa baadhi ya wanawachuoni waliokiandika wamezitaja faida zake na mazingatio katika kisa hiki katika vipengele mbalimbali mbali. kama nilivyoanza kutaja mimi tangu mwanzo kuzaliwa kwake kunyonyeshwa kwake kukua kwake kwa Firaun utume wake, maisha yake yeye na wana wa Israeli, ushindi wake kwa wachawi, kote kuna mafunzo makubwa sana, mafunzo makubwa ya kiitikadi, mafunzo makubwa ya adabu na suluku, mafunzo ya kiuongozi na mafunzo mbalimbali ya kijamii. Katika visa vilivyotajwa kwa upana katika Qur'ani, basi ni kisa hiki. Nabii Musa alayhi salam alishinda na Firaun la'natullahi alayhi aliangamizwa. Ukiisoma Qur'ani mnakumbuka kwamba Nabii Musa alikimbia mpaka na watu wake mpaka wakafika sehemu baharini kwa hawawezi tena kuvuka. Watu wake wakamwambia Musa, tutakamatwa sisi, inna la mudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa wakawaambia, hapana bwana, mula wangu yu pamoja nami, atatuongoza tu. Musa akapewa wahi kwa kutumia fimbo yake aipige bahari. Bahari ikachanguka, ikaganda, zikapatikana njia kumi na mbili. Akawaambia wale watu wake wapite. Wanawachuoni wa taarikhi wanasema Musa alikuwa na takriban watu elfu sabini wafuasi wake, watu wazima, watoto, wanawake, vijana Firaun na jeshi lake wao walikuwa takriban watu elfu sitini jeshi na silaha, huwezi kukabiliana nalo. Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahi Musa na watu wake wakapita.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 illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin nimemwamini nimeamini kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa yule ambaye wamemwamini wana wa Israeli jeuri kabisa eti hamjui huyu wewe uliomwamini mwana wa Israeli Firauni humjui amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil hamtaje Allah sema tu amantu annahu la ilaha illa Allah huyo ndio waliomwamini wana wa Israeli na huyo ndio mwenye kustahiki kuabudiwa akaambiwa ana ndio sasa wakad asaita qablu na ulishaasi kabla ya hapo na ulifuatwa kwa maneno laini pamoja na kibri chako Musa aliambiwa na Firaun kula lahu qawlan layyinan mwambieni maneno laini la'allahu yatadhakkaru au yakhsha huenda akakumbuka au akaogopa maneno yote umeambiwa wewe wewe wasema umeamini sasa hivi kwa sababu waangamia hapana bwana akaangamizwa ile siku aliyoangamizwa Firauni ilikuwa ni siku ya tarehe kumi ya mwezi huu tulionao wa Muharram. Leo ni tarehe tatu, tutakwenda mpaka tarehe kumi. Siku ile ndio Firauni akaangamizwa, Musa akapata ushindi. Faida ya kwanza katika faida tunazozipata katika kisa hiki kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mweza, wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala mashaa kan wama lam yasha lam yakun, analolitaka Allah ndo linalokuwa na asilolitaka haliwi. Ufalme uko kwake, maisha yetu yako kwake, na ndiyo maana Mtume Muhammad saa sallam katika dua alizokuwa akiomba akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, wala asimwachie maisha yake, wala taqilni ila nafsi tarfata ain ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain, ewe uliye hai, ewe msimamizi wa mambo ya waja, nitengenezee mimi mambo yangu, wala usiniegemezee mimi mambo yangu, ukaniegemezea uka, uka mimi nafsini mwangu mambo, hata kupepesa kwa jicho, sisi hatuwezi. Wewe hiyo hiyo pumzi hapo ikizuiwa dakika moja utatapatapa sana. Sasa waweza nini? Kisa cha Firaun kinatufundisha kwamba Allah ni muweza. Firaun alitoa amri ya kuuawa kila mtoto atakayezaliwa na Waisraeli. Alikuwa ana hadhari bure tu, amezaliwa mtoto akaja kumlea nyumbani kwake, akavaa mavazi yake, akala chakula chake, akatukuka kwa utukufu wake, akatafuta wa kumnyonyesha, kumbe ndio huyo huyo, wala si mwingine. faltakatahu alu firauna ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما kanu khatiin huyo huyo ndio atakayekuwa adui yao kwa nini hatunafika na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu katika ibada zetu katika riziki zetu katika utafutaji wetu na maisha yetu kwa nini hatuna na Allah Allah ndiyo mwenye kila kitu bwana analolitaka linakuwa kila jambo liegemeze kwake huna haja ya kwenda kwa waganga, huna haja ya kuogopa watu kwa utekelezi ibada, huna haja ya kukengeuka kuacha mwenendo wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kadiri wa, kula, wa kila kitu. Faida ya kwanza. Faida ya pili, tauhidi ndiyo manhaji ya mitume katika dawa. Nabii Musa alayhi salam alipofikishiwa ujumbe, jambo la kwanza aliambiwa kwamba amwabudu Allah peke yake. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى innahu ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri, hakika hapana vingine, mimi ni Allah, hakuna mwabudiwa wa haki ila mimi, niabudu mimi, nasimamisha sala kwa, kwa utaji wangu. Mwana mtu yoyote kama ni dai, ni shekhe, manhaji yoyote ambayo haikujikita katika tauhidi haiwezi kufanikiwa. Wewe ukisema sisi tauhidi hatutaki, sisi tunataka kwanza dola tu. Mambo ya tauhidi haya, mambo ya kiuongo uongo haya. Mbona kuna watu walikuja kwa mtume wakasilimu hapo hapo, wakamwambia mtume, bwana mimi nipe panga nikapigana jihadi. Unasumbua watu tauhidi. Ukiwa una manhaji hiyo hufanikiwi. Faida ya tatu na mazingatio, haki na batil siku zote zinakinzana, lakini haki itashinda batili iwe itakavyokuwa haiwezi kushinda mbele ya haki. Firaun alikuwa ana askari na majeshi, lakini alikwama. Allah asema bal nakdhifu bilhaqi ala albatili fayadmaghuhu faidha huwa zahiq, sisi tunaitupa haki juu ya batil, inaivunjavunja kwa ghafla, batil inaondoka. Wewe Muislamu jilazimishe kuitafuta haki dunia imepagaraganyika, makundi hata hao ndani ya Uislamu yamewekwa mengi, na nyinyi mnaona tofauti zake. Ziko tofauti za kimsingi kabisa ndani ya makundi ya Kiislamu, za kimsingi nasema. Sasa itakuwaje tofauti za kimsingi? Huyu yasema hivi, huyu yasema, zote ziwe sawa? Haiwezekani. Tafuta haki, kwa sababu ukiishika kwenye haki umeshika kamba madhubuti. Jambo la mwisho katika faida tunazozipata na mazingatio katika kisa hiki ni kwamba mamlaka na nguvu za utawala zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun alikuwa ana nguvu kubwa sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, wale wana wa Israeli wakati ule walikuwa ni watu wema, kwa kufuata njia ya mtume wao na kufuata maamrisho, Allah akawapa ushindi. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده موسى aliwaambia watu wake mtakeni msaada Allah na msubiri hakika hii ardhi ni ya Allah anamrithisha amtakaye katika والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم wayastakhlifakum fil ardi fayandhura kaifa ta'malun Allah huenda akamwangamiza adui yenu na akakufanyeni nyinyi kuwa ni makhalifa katika ardhi aangalie mtafanyaje kupata ukhalifa katika ardhi ni jambo linalotoka kwa Allah kwa kuzifuata amri zake kuwa muumini wa sawasawa kutekeleza amri njema Allah atatufanya sisi kuwa ni wakubwa na si vinginevyo ayuha nnas jambo la mwisho ninalotaka kuwakumbusha siku hii ya tarehe kumi ya mwezi wa Muharram inaitwa siku ya Ashura ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiifunga. Imesuniwa na hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim kwamba Mtume alikuwa akiifunga siku hii. Siku hii itakuwa ni siku ya Ijumaa kama sijakosea tarehe, lakini Mtume katika hadithi nyingine akasema, wala in ishtu alqabil la asumanna tasi kama mimi nikiishi mpaka mwaka unaokuja nitaifunga siku ya tisa kwa nini kwa sababu siku hii ya kumi hii wayahudi nao pia walikuwa wakiifunga mtume alipofika madina akawauliza kwa nini mwaifunga hii siku akasema hii ndio siku aliokolewa Musa mtume akaambia maswahaba zake nahnu ahaqu bi Musa minhu sisi tuna akawaambia wao sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi akawaamrisha masahaba zake waifunge na yeye alikuwa akiifunga bali katika baadhi ya wanaochuoni kama Imamu Nawawi anasema mtume alikuwa akifunga tangu maka kwa kuwa khalifu wa Yahudi akasema nitafunga siku ya tisa lakini mwaka uliopita uliokuja haku, haku, hakuwepo mtume akawa ameshafariki kwa hiyo aka hakuifunga lakini amri ipo sasa ni vizuri ukaifunga siku ya tisa na siku ya kumi Imamu Abdul qayyim akaziweka maratib tatu za kuifunga siku ya Ashura Sema unaweza kufunga siku ya tisa, kumi na kumi na moja au ukaifunga siku ya tisa na kumi kwa sababu mtume alitamani, au ukaifunga hiyo siku ya kumi pekee kwa sababu utasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Tujitahidi katika kuifunga tukikumbuka ushindi wa Nabii Musa alayhi salam dhidi ya Firaun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد قوموا إلى صلاتكم